Sveicināti! Sveicināti! Aicināšu drusku vēl tuvāk mikrofonam pienākt, lai tā mēs labi varētu visu dzirdēt un visu arī saprast. Jā, eh, šajā reizē... Uh, tāda varbūt tās eh, citādāka saruna, jo ir iznākusi viena ļoti nozīmīga grāmata, turklāt ne tikai, eh, kā teikt, ticīgai pasaulē, bet es tā saprotu arī plašākai pasaulē, eh, lai būtu interesanti to tulkot. Varbūt tās varam uzreiz nedaudz, nedaudz dot priekšstat, kas tad ir tā par grāmatu? Uh, tā ir Raner grāmata ticības pamatkurs, uh, Un mana iecerē bija šo grāmatu tulkot, jo tā pēc manas pārliecības būtu vajadzīga ne tikai speciālistiem, teologiem, teoloģijas studentiem, bet arī plašākai uh, publikai. Grāmata ir ārkārtīgi grūta, bet Um, ārkārtīgi grūts lapus mijās ar viegli lasāmām, uh, literāri ļoti spoži uzrakstītām lapusēm. Un um, Rāneru tulkoja tāpēc, ka Rāners ir moderns domātājs, mūsdienīgs uh, domātājs. Jā, protams, Rāners balstās uz Akvīnu stomu, bet ne tikai uz eh, Akvīnas tomu. Ļoti būtiski arī uz kanta atziņām. Tur ir saskares punkti, ļoti nozīmīgi saskares punkti, un arī uz mūsdienu filozofiem atsaucās. Domāju, ka ir jūtama, nepārprotam, Martīna Haidegara ieteikuma, arī Husserla ieteikme, grāmata noteikti orientēta uz plašāku publiku. Un par to mēs arī parunāsim, kāpēc un kādā veidā tieši tā plašākā publika būtu ieinteresēta šajā grāmatā, bet varbūt tās sākumam arī par paša interesi vispār ķerties pie šādas grāmatas, nu, kad viņš ir moderns teologs filozofs, ja, Rāners, bet uh, es tā saprotu, eh, jūs, jūsu profesionālā joma nav teoloģija un, un arī nav personīgi tik ļoti, eh, kā teikt, iesaistīts katoļu teoloģiskajā literatūrā, ka, ka kāpēc tieši Rānēs pašam personīgi? Jā, varbūt, kā tur ir dažas nejaušības arī sakritības, uh, bet ir tādas lietas, kas arī nav sakritības, um, kā nekā es arī piederu katolicismam, varbūt brīžiem skatos uz sevi, nu tā <laughs> nedaudz kā katoļu ķeceri, bet interese pār teoloģijas problēmām, nu, ir ja tīpaši manas mātes ietekmē, ja ir bijusi visu uh, mūžu, un es esmu savulaik cēsīs, klausījies lieliskus sprediķotājus, es pat esmu dzirdējis Artūru Piebalgu, kas, manuprāt, ir leģenda pēckara katoliskajā praksē un daudzus citus. Cita starpā manas mammas māsa bija konsekrētā persona, Mm. Jā, un, manuprāt, arī šobrīd Altonovas ielā ir sastopamas šīs konsekrētās personas, viņam itinājās tur. Tas ir tātad no šādas puses interese, bet arī tīri teorētiskā ziņā, es domāju, ka filozofija ārkārtīgi būtiski saskarās ar teoloģiju, un šai saskarei vajadzētu pastiprināties aizvien vairāk. Es eh, filozofiju definēju kā kaut ko tādu, kas vēstī par transcendenci, kas aplūko cilvēka attiecības pret transcendenci. Pēc manas pārliecības tikai tā ir filozofija un nekas cits. Šādā nozīmē gan filozofija iet eh, mazumā, Es, es tieši gribēju jā. teikt, bet tas jau ir tāds ļoti jau, eh, man pat šķiet šobrīd pat marģināls kaut kādā ziņā eh, interpretācija filozofija, kad materiālisms daudz vairāk ir pārņēmis mums. Es ne? pat neteiktu materiālisms, vai to varētu saukt tā, ja, bet ir bezgala daudz dažādas nozares, piemēram, lingvistika, semiotika un loģika, visdažādākās loģikas nozares. Tad tā saucamās profesionālās ētikas. Ja? Nemitīgi tiek radīti kaut kādi cunftes kodeksi, un šajā sakarībā es nebeidzu atgādināt, ka tī arī nekas vairāk nav. Jā, kā cunftes kodeksi, un nu, brīžiem nevar saprast, vai tie vairāk kaitē, vai arī kādam palīdz, varbūt, ka palīdz tomēr, ja, bet ja mēs eh, vēlamies operēt ar kādu mm, ētiku šā vārda nozīmē, ja, tad mums vajag skatīties, mums vajag nonākt pie pamat principiem, pie pamatiem, ja. Un tā ir viena no filozofijas būtiskākajām iezīmēm – censties nonākt pie pamatiem, pie pamat principiem, pie bezgalīgā, pie neizteicamā. Eh, par to runā arī Rāners. Un eh, šādā nozīmē viņš ir filosofs, viņš ir ļoti tūs kantam. Jā, jā, jā. Eh, tā, bet tāda tieši konkrētāk – Kaut kā tā varbūt nedaudz gadījās, nu es lasīju gan filozofisko, gan teoloģisko literu, literatūru, nu kā nekā filozofiem vairāk vai mazāk ir jāpaz, jāpārzina baznīcas tēvi, ja? viduslaika filozofija, kas nepaprotam ir reliģiska filozofija ar ļoti retiem iznākum, izņēmumiem. Nu, lūk, bet es stāžējos Mainzas universitātē, un tur es tikos arī ar teologiem, tikos ar Heidegera izdevēju Zāmi, un tā viņš uzzināja, ka es interesējos eh, arī par teoloģiju, un viņš man iedeva vairākus Rānera tekstus. Man tie likās ļoti interesanti, bet atgriežoties Rīgā es lasīju spēckursu Judaismu kultūra – Un um, šo spēckursu apmeklēja arī uh, kāda ļoti jauka studente, kā uzzināju, Lutāņu mācītāja Gintera sieva. Kādā reizē viņa man pasniedza grāmatu. Nu, uh, ziniet, es esmu luterāniete, bet uh, jums varbūt ļoti noderētu šī grāmata. Tas bija Rānera ticības pamatkurs vācu valodā, protams. Nu jā, pēc tam atkal, zinām, tāda sagadīšanās eh, Vīnes vēstniecībā es satīku Altenburgas abatu Bernhardu Nāberu, Un piegāju vi, pie viņa, man ienāca prātā, nu, bet eh, varbūt es šo grāmatu varētu tulkot nu, adekvātā vidē un atmosfērā, nu, ja arī konsultēties nāberu ar eh, citiem, uh, Jautāju nāberam, vai es nevarētu kādu brīdi uzturēties Altenburgas eh, klosterī. Nu, bet pats par sevi saprotams. Nu, un kad tad mēs varētu tā sākt? Nu, brauciet rīt, jā. Ja? <laughs> nu, rīt es, protams, neaizbraucu, bet tas bija ļoti, ļoti sen. Tas bija ļoti sen. Tas bija jau 2003. gada beigas. Tātad es šo grāmatu esmu tulkojis 20 gadus. Jā, es aizbraucu 2004. gadā un uzturēšanās bija nu, ārkārtīgi veiksmīga. Es iepazinu arī klostera ikdienu, klostera garīgumu mazliet <laughs> nērti stāstīt, bet tomēr izstāstīšu. Es mm, ilgi brīnījos, tas ir Altenburgas katedrāles altāra glezna. Neteikšu, ka man viņi ļoti patīkā, bet šajā gleznā grupiņa mūkājās stutē kādu garu, garu kārnu vīru. Viņš, cik es saprotu, knapi spēja noturēties kājās, viņu stutēja. Nu, kas tā par dīvainu gleznu, ja? un ko viņi tur stutēja? Izrādās, ka ir, tas ir svētais Benedikts, kuru stūtē, un šī glezna ir simboliska glezna, un kā man pastāstīja pats nābers, Benediktietis mirst stāvs un mirst darbā. Tas man ļoti pārsteidza. Nu, Altenburgas klosterī nebija sevišķi daudz mūku, bet viņi bija nodarbināti, visu laiku nodarbināti, kaut kur sūtīja. Tur dažs bija tāds vārgāks un slimāks, bet vai tu tomēr nevarētu aiziet, ja arī tur vajag apmeklēt slimnieku, un tad ir tas un tas un tas, nu, nu pacenties aizēji tomēr. Nu, jā. Ja. Un darbs, darbs, darbs, un arī šajā gadījumā ja, saistībā ar mūsdienu realitātēm, mūsdienu pasauli, klosteri apmeklē daudzi turisti, klosterī e, mēdz uzturēties vīnes kori, gatavojot kārtējo programmu, un brīžiem tas ir mūks, kurš e, bija nodarbināts ar saimniecības lietām. Viņš brīžiem nedaudz kavēja pusdienu lūkšanas metās ceļos un steidzīgi mēģināja noslaucīt degunu vēl, jo viņš bija skrējis, jo viņš strādā, strādā, strādā, strādā šobrīd. Ar, jā, viņam ir, bija papildus laicīgā izglītība, ekonomists. Tā kā lieliska pieredze, Es arī tiku tur uztvērts e, visai nopietni, un gandrīz katru dienu man apjautājās, nu, cik šodien labi lapuses pārtulkotas četras. Nu, tas tā pamaz. Ja. Citā reizē septiņas, nu tas gan ir ļoti daudz, jā, septiņas patiešām ir ļoti daudz. Nu, nu bet rāneru arī eh, tūko septiņas, tas var jā, izklausīties nu, jā. pat arī maz. Uh, bet, ja palasīs tagad to latviešu jā. tulkojumu, tad sapratīs, kāpēc. Eh, jā, nē, nu vienkārši nevar vairāk iztulkot, arī pat jau vieglākus tekstus. Uh, nu, kants nav vieglāks te, teksts, bet arī tā, nu, lapusē stundā tas ir ļoti labi jau darīts. Tā tad summējās intereses, dažas nejaušības, un tad man jau iepriekš bija iedibinājušās labas attiecības ar Vīnes um, universitāti, ar Hertu Nāgli, ar viņas vīru Ludvigu, naglu, kurš, manuprāt, bija Austrijas reliģijas biedrības vadītājs. Viņa man ļoti atbalstīja. Un iedibinājās attiecības arī ar Vīnes katoļu akadēmiķu apvienību un tās palīdzību publikācijas, un šajā apvienībā lasīju arī lekciju par Rāneru. Tur arī nedaudz tā pauda tādu izbrīnu, nu kā tad jūs tā, nu Latvijā nonācāt pie Rānera, mm, nu nonācu un tā teikt, līdz šim brīdim esmu ļoti priecīgs, ka nonācu pie Rānera. Ļoti jauki, un par to mēs druscītiņi parunāsimies pēc muzikālas pauzītes, eh, rādam arī klausītāji nekur nepazūdam, uzzināsim nedaudz vairāk, eh, par ko te mēs šeit īstenībā runājam. Eh, tas ir Kāls Rāners, um, austriešu jezuīts, kurš ir sarakstījis nu, nopietnu grāmatu ticības pamatu kurs, citiem vārdiem, nu, par ticību un ievada mūs um, katoliskajā ticībā. Bet par to, kā tā gāja paštulkošana un kas ir tās varbūt tās galvenās tulkotāja pašu iegūtās atziņas vai idejas un domas, par to pēc muzikāls pauzītes. Thank you. Your kindness leads me to repentance. Your goodness draws me to your side. Your mercy calls me to be like you. And your faith. Sveicināts, sveicināt, sveicināt rādījumā arī klausītāji, šeit es, Prisers Jānis, un kopā ar mani šajā rādījumā parunāsim par ir filozofijas profesors Rihards Kūnis. Vēlreiz sveicināti! Runājam par jaunu izdoto un atklātu grāmatu, ko ir sarakstījis Kārls Rāners ar nosaukumu Ticības pamat kurs. Uh, varbūt tās ir pavisam īsi, mēs varam tādā gadījumā uh, painteresēties pie tulkotāja, profesora par to, kā tad gāja tulkošana, jo uh, man šķiet šī grāmata ir ļoti labi zinām, kā ļoti smaga literatūra, uh, ne tādai uh, ikdienas, ikdienišķai lasīšanai. Jā, Tad, kad es vīnē saviem kolēģiem, filozofiem un teologiem stāstīju, ka es tulkoju uh, Rānera ticības pamatkursu, ja, tad parasti sakoja tāds eh, jauks smiekliņš. Jā, jā, jā, jā, tulkojiet, tulkojiet. Tā ir īstā grāmatā, ko dāvināt skolniekiem uz vidusskolas beigšanu, jā, no nu tātad ticības pamatkursa. Jā, grāmata ir ārkārtīgi sarežģīta vietām, bet vietām ir visai viegli lasāma, turklāt teksts spožā literatūra, un teksts liecina par um, autora dziļu ieinteresētību, es gribētu teikt pat pārdzīvojumu, un tas ir ļoti būtiski. Tulkošana, nu, tulkošana, neatkarīgi no tā, ka Altenburgā man pajautāja, cik tad šodien lapuses, ja, tajā periodā visai ražīgi, Pēc tam dažādi iemesli. Kāpēc tulkošanā ik pa laikam apstājās? No pēdējie kavēkļi bija Covid epidēmija, tāda eh, arī redaktorei Intai Rozenvaldai negāja viegli ar šo grāmatu. Bet piestrādāts tika ārkārtīgi rūpīgi, ārkārtīgi rūpīgi. Un es domāju, ka rezultāts ir labs. Nu, šeit par konceptuālu pieeju grāmatas tulkošanai. Bija ieteikumi tulkot gandrīz vai tas ir radīt tekstu vieglajā valodā. Nu, man tas pilnīgi nebija pieņemams, arī tulkojot Heideggeru, arī tulkojot Kantu, ja, uh, Nu, ar Kantu pavisam grūti, jo tieši tāpat kā Platona darbos, tā arī Kanta darbos ir reģistrēts katrs vārds, un šeit vieglā valoda ir neiespējama. Kaut gan vācu valodā ir iznācis Kanta tīrā parāta kritika vieglajā valodā. Nu, man tas liekas smieklīgi. Tā tad es maksimāli centos pieturēties pie Rānera teksta. Es gribēju pārtulkot tā, lai būtu visiem skaidrs, ka tas ir Rāners, nevis Kūlis vai kāds cits. Tātad Rāners. Bet eh, <clears throat> eh, kā ir eh, par to vieglo tūkojumu, jo ja grāmata ir tik sarežģīta uzrakstīta, Jā. vai tiešām vienkārši nevajadzētu pašam arī autoram, kas raksta, pie tā padomāt un rakstīt tomēr saprotamāk, jo ir īpaši par tādām ticības lietām, nu, kāpēc sarežģīt to, to lietu, vai tā ir tiešām tik sarežģīta? Tā tik tiešām ir ļoti sarežģīta, uh, Ja, protams, ka ir iespējama arī vieglā valoda, bet šī vieglā valoda ir vairāk piemērota lekcijām. Ja, arī populārām lekcijām tas viss ir iespējams. Bet vieglajā valodā nekādā ziņā nav pasniedzama Rānera izziņas teorija. Rāneram ir tāda, ja? un savā izziņas teorijā Rāneris ļoti balstās uz kantu, vai, ja mēs negribētu teikt balstās uz kantu, tad šeit ir ārkārtīgi būtiski saskares punkti. Un runa ir par tā saucamo transcendentālo metodi, bet šajā intervijā man, es domāju, neizdosies tā īsti paskaidrot, kas ir transcendentālā metode. Ja? Bet pāris vārdus tomēr. Tātad gan Kants, gan Rāners ja, ir pārliecināti, ka cilvēka apziņā eksistē noteiktas aprioras formas. Ja. Viņi nerisina jautājumu, no kurienes šādas aprioras formas. Ja. Vienkārši tiek e, konstatēts ir a prioras formas. Kants tā sauc par idejām, bet ne tikai. Ja ne tikai idejas ir šādas aprioras formas, bet attiecībā uz Dievu. Ja? Tā ir Dieva ideja. Ja? Kants ir dziļi pārliecināts, ka dieva esamību nevar pierādīt, un es gribētu teikt, arī Rāners ja, ir pārliecināts, ka racionālā veidā nevar dieva esamību pierādīt. Ja, bet mūsu apziņā ir šīs idejas, ja, un te tā tāda sēko specifiski termini, tādi kā forgrif, ja, iepriekšējā saprašana un daudzi citi termini, ja, tā tad – to, it īpaši arī sakarībā ar kantu, saprast ir ļoti grūti, arī tulkot ir ļoti uh, grūti, bet es nedomāju, ka to nevarētu pateikt arī vieglākā uh, formā. Bet ja nevar pierādīt Dieva esamību, tad kāpēc vispār par to runāt un tādu tik tad, sarežģītu grāmatu jā, rakstīt? Un, jā, un kāpēc rakstīt tik sarežģītu grāmatu? Nu, es šeit gribēju nocitēt vienu no kanta speciālistiem, ja, uh, Rāners nedzīvoja kādas pilsoniskās reliģijas mīļā pajumtē, drošības un patvērtības izjūtā, neizjūta sevi kāda dieva optimisma veidā, drīzāk viņa reliģiozitāte līdzinājās radības bezskaņas nopūtai, bezvārdu kliedzienam, apslēptā dieva vaiga priekšā. Tā bija kā smaga ilgošanās un neaizsargāts dzimtenes zudums. Nu, lūk, Dievs Rāneram ir absolūts un neizsakāms noslēpums, kura priekšā vajadzētu bīgi klusēt. Dievs ir nepasakāmais, bezvārda, klusējošais, kas alaži ir te, un tomēr alaži var palikt nepamanīts, nesadzirdēts. Lūk, bet mm, tālāk, tālāk, ja? Jā, mēs nevaram runāt par Dievu kā par lietu, ja? un baidoties, ka tā varētu runāt, ja mūsdienu teologs Marions kategoriski saka, ja par Dievu nevar teikt, Dievs ir. Ja, ir grāmata, ir krēsls, ir galds, ir citi cilvēki, ja, bet par Dievu nevar teikt, Dievs ir, ja, Dievs ir neizsakāmais. Bet, lūk, tālāk seko Rānera domu gājiens, ja, uh, Rānis konstatē, mēs vēlamies par šo noslēpumu runāt, runājam ar to. Un visā garajā kristietības vēsturē cilvēks runā ar absolūtu. Un tad ir jautājums, kā runāt. Lūk, tas ir arī būtisks jautājums jebkuram nu, mūsdienu kristietim, un te mēs esam pienākuši pie jomas, kurā Rāners ir daudz um, pateicis. Jā. Pirmkārt, ja, tātad Rāneris vēlās runāt par teoloģiskajām problēmām mūsdienu cilvēkam pieejamā valodā. Protams, tās nav izziņas problēmas, ja? tās tā <laughs> gluži mūsdienu cilvēkam pieejamā valodā nav izteicamas, ir jāstudē, jāstudē ir jāsaprot. Tā tad runājam, runājam, ja Rietumu cilvēkam, ja vēlamies saglabāt transcendenci kā būtisku esamības elementu un dziļu, dziļu cilvēka eksistenciālo attiecību noslēpumu, šīm noslēpumam, tā teikšanai, jāatrod adekvāti paņēmieni, uh, un vārdi, paņēmieni, tā būtu šī izziņas teorija, bet vārdi, ja mums ir jāmeklē arī vārdi, un kas ir ļoti būtiski, ja, mums ir jāmeklē jauni vārdi vecu un būtisku patiesību izteikšanai. Lūk, mums ir tādi vārdi kā paradīze, šķīstītava, elle, eņģeļi un daudz kas cits, ja? Lūk, nu nākās kādreiz uzklausīt, ka par paradīzi, piemēram, runā, nu, varētu teikt, ikdienas valodā, runā nu, reāli iztēlota paradīze, un tad man prātā nāk dziesmiņa, kaut kāda latviešu dziņa bija, pidriķis staigā baltās biksēs paradīzes eh, dārziņā. Ja? Eh, varbūt kādreiz kādu šāds skatījums aizkustināja, bet mūsdienās tas eh, un līdzīgi skatījumi izraisa, es domāju, tikai smaidu. Bet Un arī to mēs atradīsim Rānera grāmatā šajā ticības pamatojumā. Rāners interpretē šos vārdus. Un, manuprāt, visai pārliecinoši. Vai tā ir vienīgā iespējamā vārdu interpretācija, nu es neņemos apgalvot, bet manī arī šī versija pārliecināja, tas ir paradīzes šķīstītava, iedzimtais grēks, ja, un prāners parāda šo vārdu iespējamo jēgu, ja, jēgu. Kā šos vārdus varētu, jā, vārdi ir bijuši nozīmīgi, nozīmīgi gadsimtos un gadu tūkstošos, ja, bet katrs laikmets skatās, nu, vismaz nedaudz, vairāk vai mazāk atšķirīgi uz šiem vārdiem. Lūk, kaut vai piemēram vārds eņģelis, vārds eņģelis, nu kas ir eņģelis, nu, uh, nu, nevaram notvērt eņģeli aiz spārniņa, ja? bet pat ārpus eh, teoloģiskā konteksta. Eņģelis ir ļoti nozīmīga rietumu kultūras un arī literatūras poēzijas arheforma. Eņģeļa tēls ieņem ļoti būtisku vietu Rilkes poēzijā, kaut vai. Ja? Tā tad, tā tad mēs runājam, runājam, bet mūsu runāšanai ir jāatrod adekvāti vārdi, adekvāts eh, saturs. Un tad eh, Rānes šajā grāmatā to arī cenšas panākt un jūsuprāt ja. ir izdarījis. Ja? Vai izdarījis līdz galam, tas ir cits jautājums, bet viņš to dara un viņa interpretācija, viņa skaidrojumi man bija pieņemami. Es pieļauju iespēju, ka varbūt vēl blakus skaidrojumi, vēl papildinājumi un tā, ja? Skaidrs. Ejam eh, vēl vienā mazā muzikālā pauzītē, lai tad atgrieztos un tad nu par tām atziņām, kas pašam un kas arī citiem varbūt tās būtu tā vērts, lai atvērtu tad šo eh, grāmatu. Mm. ในพายุมีลมและฝนข้าทูลขอให้ผ่านพ้นไป พระบิดาใจข้าวันไว้ Veicināts, veicināts, rādam arī klausītāji, šeit es priesteris Jānis, un kopā ar mani šajā raidījumā parunāsim par, ir eh, filozofijas profesors Rihards Kūlis, eh, un runājam par Kāla Rānera grāmatu ticības pamatkurs, ko profesors ir iztūkojis, nu arī ir pieejama šī grāmata latviešu valodā, un par to grāmatu jau, mm, jau paspēja pastāstīt profesors, bet uh, tagad uh, raidījuma otrajā <laughs> pusē gribas dzirdēt, nu, kas tad ir bijis tas, kas pasam, pašam šķiet ir pārliecinošs bijis eh, šajā, šajā viņa ticības skaidrojumā un kāpēc varbūt tās arī citiem būtu tā vērts, lai atvērtu šo grāmatu? Te ir vesela gūzma problēmu un tēmu, uh, kas varētu būt nozīmīgas teologam, filozofam, bet es domāju, ka arī jebkuram lasītājam, kurš pacentīsies šajā grāmatā iedziļināties. Tā tad Rāners sniedz milzīgu ieguldījumu Vatikāna otrā koncila organizēšanā. Nu, varētu likties, tā ir tīri teologu, varbūt kaut kādā ziņā te, mm, filozofa lieta, bet tas tā nepavisam nav. Tā Rānerā darbība, nu ne tikai Rāners, protams, ja, otrais koncils, bet Rāners šeit ir būtisks konsultants, ja, iezīmē pavērsienu katoliskajā reliģijas praksē, kaut vai, nu te varētu runāt pār tā saucamā anonīmā kristieša uh, tēmu. Protams, šobrīd neizklāstīšu detaļās šo tēmu, bet būtiski ir tas, ka tās pavēra iespējas paplašināt ar kristietību saistīto cilvēku loku vai potenciālo kristiešu lomu. Ja? Uh, tas, ka cilvēks nav ieslēgts tieši eh, katoliskajā baznīcā, nenozīmē, ka viņš tiktu kaut kādā mērā atgrūsts, atraidīts, ka viņam nebūtu pavērts ceļš iesaistīties. Ja? Tā tad šī tēma – O, oh, es atcerējos kādu notikumu, ko gribu izstāstīt šeit. Nu, varbūt nevajadzēja stāstīt, bet nu, ļoti jau pieteikts, gribās, ir pieteikts, jau ir jāstāsta. Jā. Nu, katrā ziņā es esmu pārliecināts ekumēnists. Jā. Arī Rāners, ja tas ir Rāners nopelns, Rāners cenšas veidot attiecības ar judaismu pirmajām kārtām tad um, arī ar Krievu pareizticīgo baznīcu, tātad ekun, ekumēnisms. Bet, ja, es kādu laiku uzturējos arī Melkas klosterī, kas ir viens no ievērojamākajiem katolicisma centriem, Man ļoti patīk staigāt pa Melkas klostera gaiteņiem arī naktī, neskapēc tāda milzīga maiguma sajūta, pat naktī staigājot, nekādas spoki nerādījās, <laughs> klostera spoki ne. Jā. Kādā dienā es uzzināju, tā kaut kas man teica, ka ir ieradušies Japāņu turisti. Jā, nu labi, Japāņu turisti. Uh, Otrajā dienā pāgri no rīta es izgāju no klostera, lai kaut kur dotos, pastaigātos laikam, ja, un es ieraudzīju fantastisku ainu. Bija novembris, peļķes klostera pagalmā bija pārvilktas ar ledu. Un uz šā ledus gulēja jaunas meitenes plānos kimono, melniem attirušiem matiem, aina, kas ir iespiedusies man apziņā uz mūžu. Ja? Tajā brīdī es sapratu, nē, ne tikai ekumenisms ir iespējams, ir iespējama arī eh, kultūru saprašanās sadarbība pat kaut kāda. Jā, pilnīgi skaidrs, ka šīs meitenes veica kaut kādu japāņu rituālu bet viņas eh, pauda cieņu arī šim klosterim, kristietībai. Jā, tas eh, uz mani tas atstāja eh, satriecošu iespaidu. <laughs> Ne, ne, tikai, ne tikai tas, ka šīs meitenes bija skaistas un arī dīvainā situācija meitenes jaunas uz ledus, ja? bet tas, kā patiešām ir iespēja kaut kā padziļināti tikties ar citu kultūru, ar citu reliģiju. Jā, tā tad Ļoti gribējās izstāstīt šo ainu, jā, bet vēl par to, ko Rāners ir devis. Rāners akcentē rietumu kultūrai un it īpaši katolicismām raksturīgo īpašu, e, īpašību racionālismu, racionalitāti. Ja? Ierodoties Altenburgas e, klosterī, es uzzināju, ka Pēc pāris mēnešiem notiks konference, Rānera simtgadu simpozijas. Un ar abatu nāberu svētību es devos uz šo konferenci. Tur vajadzēja piedalīties arī kardinālam Kēnīgam, bet viņš nedēļu iepriekš nomira, nesasniedzot savu simtgadu jubileju. Simpozija, simpozijas notika Un es ieteicu, tur bija sekcijas, jau iedibinātas sekcijas, es ieteicu izveidot vēl vienu sekciju un runāt par rietumu racionalitāti un kristietību. Jā, šī doma atsaucīgi tika uztverta un es kļūpu pat par mm, sekcijas eh, vadītāju, ja. Tātad racionalitāte, racionalitātes tēma nekādā ziņā nav zudusi, ja mūsdienu, mūsdienu kristietībā, mūsdienu katolicismā, un es domāju, ka tas ir ārkārtīgi būtisks, ir īpaši tāpēc, ka šobrīd visā pasaulē vairojas, veidojas dažādas sekcijas, dažādas pseido reliģijas, buršana, šamanisms, garu sa saukšana un daudz kas cits, ja? nu tas viss nav pieņemams, ja, katolicismam, bet Tajā pašā laikā ja, Rāners eh, te piedāvā mm, nu, ārkārtīgi būtisku risinājumu. Ja, nedrī, nedrīkst ieslīgt pārliecīgā racionālismā. Un iespējams, ka viduslaiks skolasti eh, izdarīja šo kļūdu, ieslīga eh, pārliecīgā racionālismā. Nu, varbūt to nevajadzētu saukt par kļūdu, to nosaka laikmēts un dažādas pārliecības. Ja? Uh, Rāneram ir izteikums, rītdienas ticīgais būs vai nu mistiķis, vai arī viņa nebūs vispār. Ko tas varētu nozīmēt? Ja? No vienas puses tā tad mm, ļoti akcentēts racionālisms, no otras puses tā tad būs vai nu mistiķis, vai arī viņa nebūs vispār. Ja? Tātad, ko varētu nozīmēt mm, šāda rānera atziņa? Lai atbildētu šo jautājumu, eh, nedaudz būtu jāatskatās vēsturē, ja, kādi ir tie pamat jautājumi, kurus gadsimtu gaitā risina rietumu filozofija. Ja. Filozofija arī teoloģija. Ja. Rietumu filozofija kopš tās rašanās sākotnes jautā, kāds ir esamības avots, ja? jautā par bezgalību – jautā par e, Dievu. Filosofija e, jautā par pasauli vesu, veselumā, un lielā mērā tas ir apmēram tas pats. Ja? Tā tad, ko šajā kontekstā nozīmē Rāne aicinājums uz misticismu? Ja? Uh, varētu domāt, ka pirmajām tā kārtām tas izpaužas mm, kā aicinājums dziļā abrīnā un cieņā nostāties absolūtā noslēpuma priekšā. Vienalga vai racionālists, vai kā mēs varētu teikt vēl, ja, noslēpums paliek, noslēpums mm, nezūd, ja, Aicinājums uz misticismu nozīmē prasību risināt cilvēka būtības jautājumu noslēpuma horizontā. Un līdzīgi, starp citu, domā arī Kants, ja? tā tāda jautājumu par cilvēku. Ja? Rāneram ļoti būtisks ir jautājums par cilvēku, ne tikai jautājums par Dievu, bet arī jautājums par cilvēku. Jautājums par cilvēku ir risināms tikai attiecībās eh, pret cilvēku eh, Dievu, un tas nozīmē, ja stāvēt šā noslēpuma priekšā. Tas nozīmē, ja mums ir dievs vai filozofam, ja ir veselums, ja ir pirmsākums un tā tālāk, ja, tās nozīmē aplūkot, skatīt cilvēku, risināt cilvēka problēmas attiecībā pret šo veselumu, ja, Nu, lūk, un šajā sakarībā Rāners jautā, vai mēs varam iedomāties tādu situāciju, ka filozofs vairs nejautā par transcendenci, par veselumu, un teoloģiskajā aspektā cilvēks ir aizmirsis eh, tādu jēdzienu dievs vispār, ja? Nu, un Rāners eh, raksta, Rāners raksta, es gribētu nocitēt. Es citēju ja, no grāmatas, tas ir. Vai cilvēks var aizmirst noslēpumu, nezināmo veselumu un savus pamatus un reizē aizmirst, ja tā vēl drīkstētu teikt, ka viņš ir aizmirsis? Kas gan tad būtu? Mēs varam vien teikt, viņš vairs nebūtu cilvēks. Viņš būtu sevi pārvērtis atpakaļ par izmanīgu dzīvnieku. Šodien mēs nevaram vairs tik viegli teikt, kā kur kāda šās zemes būtne staigā vertikāli, iegūst uguni un izgatavo no akmens ķīli, jau ir cilvēks. Varam vien sacīt, ka cilvēks ir tad, kad šī dzīvā būtne domājoši, vārdiski un brīvi pasaules un šeit esamības veselumu nostāda savā priekšā un padara to par jautājumu. Kaut arī šā vienotā un totālā jautājuma priekšā vajadzētu bezpalīdzīgi apklust. Varbūt varētu arī iedomāties, kas gan to precīzi varētu zināt, ka cilvēce bioloģiski un tehniski racionāli turpina pastāvēt, kolektīvi mirst un pārvēršas par nedzirdēti, attapīgu dzīvnieku termītu valstībā. Nu, ļoti tāds radikāls ja, izteikums. Varbūt tam varētu piekrist, varbūt tam varētu nepiekrist vai mēs stojamies eh, šādai situācijai? Es domāju, ka kaut kādā sabiedrības daļā var būt, ja, var būt. Dievs, kas tas tāds ir, ja, kas? Nē, es nezinu, es neko neesmu dzirdējis par to, nu tad ir jautājums, ja, kā šāda sabiedrība varētu izskatīties, ja, Tas pats, ja neviens vairs nezina, ka ir kaut kāds veselums, bezgalība, ja arī tādā gadījumā, nu, lielā mērā e, tas ir jautājums par jēgu, par jēgu. Kā cilvēks var dzīvot un vai cilvēks var dzīvot atrauti no kaut kādas universālās jēgas, ja? cilvēka rīcība, rīcības jēga, nozīmība gūst nu, savas, savas konkrētās izpausmes attiecībā, ja, attiecībā pret šo veselumu. Dievs nav tikai un vienīgi vārds, ja, Dievs, ja, nozīmē arī noteiktu cilvēciskās eh, sabiedrības organizācijas formu, ja, Tās var atšķirties katolicismā, protestantismā, islamā, jūdaismā. Ja? Bet, tā teikt, zaudējot šo vārdu, ja, šos vispārīgos eh, vārdus, pasaule it kā sabrūk. Es domāju, šeit ir labs mirklis, lai liktu punktu. Ir ieintriģēti, manuprāt, cilvēki – lai paņemtu un iegādātos šo grāmatu. Raidījuma laiks mums diemžēl iet uz beigām, bet kur tad var dabūt šo grāmatu? Uh, to gan es nezinu. Oh. Bet es domāju, ka grāmatu var dabūt universitātē grāmata galdā. Grāmata noteikti parādīsies arī lielākajos grāmatu veikalos, Bet, nu, es jā. zinu, ka uh, Rārzītes, ja Rīgas augstākajā jā. reliģijas zinātņu grāmatu galdā arī var jau iegūt šo var grāmatu. Jā. Eh, tā kā radumi arī klausītāji, interese, ja ir, un es ceru, ka ir, uz šādu eh, piedzīvojumu, kā mēģinājumu lasīt Rānera ticības ievadkurs, eh, pamatkurs, pamatkurs <laughs> tad uzmeklēt grāmatu un uz priekšu padziļināt un izprast varbūt tās dziļāk un labāk arī savu ticību, ko ikdienā mēs praktizējam, vai tie, kuri varbūt tās uh, Eh, nav tādi eh, ikdienas eh, kristieši vai katoļi, iespējams, kad ir vērts arī. Maza piebilde, jā, ja, ja piebilde. Rāners šajā grāmatā demonstrē rietumu sabiedrības kā celtnes pamat elementus, rietumu kultūras, jā, noteicošos elementus, jā te nav runa tikai un vienīgi par kristietību, jā, tas dominē, bet tā ir rietuma sabiedrība, tā ir rietuma kultūra. Tā kā iepazīt pat tik plašā formātā jā, uh, par jā. lietas. Ar to man gan jāsaka milzīgs paldies profesoram par to, kad atnāca, lai parunātu un pastāstītu. Es pie, saprotu, kad ir par īsu, <coughs> piedošanu, lai visu paspētu, bet varbūt tās, lai lasītu, ir pietiekoši ievads.